Euskal Herriari gara egunkariaren eskutik. Astero bezala Euskal Herriko aktualitateari egingo diogu errepasoa eta aste honetako txanda ba garatikan ane arrutiri egokitu zaio egun honan e egun hon bueno zer moduz joan da astea bueno ondo igual onekin eta gustoa bueno asteko e, eh, alduntzinen aurkako mozioa Gipuzkoako Foru Aldundian Bai, hori da, e, Gipuzkoako zaur bilketa ereduaren ari da, ba, atzo arratzaldean iragarri zuunea jotak, pesekin eta peperekin harremanetan jarri dela, e, Juan Carlos Alduntzin ingurumen diputatuaren kontra zentsura mozioa aurkezteko, e, foru gobernuak bere ondakinak kudeatzeko programa batzar nagusietan boskatu nahi ez izan, da jeltzalek e, zentsura mozioa hau defendatzeko aurkeztu duten arrazoia, e, izan ere, ba, diputazioak egun indarrean dagoen planaren moldak eta baino ez du egin defendatzen du, eta ez du batzar nagusitan boskatu behar denik ikusten, eta e, oposizioko hiru alderdik ordea, ba, aurreko legealdian onartutako plana aplikatzeko eskatzen dute, ba, justu e, defenditzen duen plan hori. Joseba Eri Barrek, Gipuzkoa Buru Batzarreko presidenteak, e, pasaden abenduan bilduta e jotak sinatutako akordia ez betetzea eh, egotzi dio foru gobernuari, e, bertan zei hilabeteko moratoria ematen zitzaion zubietako planta eraikitze lanei, eta, e, bueno, garitanon gobernuak ordea baukatu egin du bere dokumentuak norma horren aldaketa suposatzen dunik. E, mozioak e, aurrea badu, eta, bueno, e, ustalian lehenengo ama ustaldirako aurre ikusten dute hori, ba, alduntzin kanporatua izango litzateke, bai, baino bere ordezkoa ba biztan da ez lukela aldaketa handiegirik suposatuko ba diputazioaren planetan e, egibarren esanetan ba honek bilduren desgastea ekarriko du eta en, hauen helburua esatekoaren porrota kamuflatzea izan delako ba, ba hori en, gobernu honen desgastea ekarriko luke bere inposaketa e, inposak eta deitu dion horren porrota adieraziko luke. Horretaz gai, bueno, aztertako albistea dugu, erreskatea, e, Europatik Espainiara, Espainiara estatura eman dutena, baina, bueno, zuk ekarri nahi duzuna, ba, Euskal Herrian edo hemen nola hartu den? Bai, hori da, ze, bueno, en iritsi da, Azkenean erreskatea, ba, naiz eta rajoiko horrein ez duen itza ba, ipatu egin, eta ba, euskal herri tarroi ba, gustatu edo ez, e, bete betian arrapatze gaitu gai honek. E, ez gaziko hain errezkate honen xetasunak, ba, gehi, xetasun gehi egin ba, luze mhm. joko lukelako, baina zukezan dezun bezala, ba, bai, Euskal Herriko eragile ezberdine, ba, zein jarrera erakutsi duen egoera larri honen aurrian, ez? ba, e, la sindikatuak esaterako e, inoiz izan den fraude politikorik handiena dela santzun, e, murrizketa sozial gehiago karriko dituna, eta krisionen irten bidetik, ba, orain diketa gehiago urruntzen gaituna. E, nahi esanetan, Estatuak finantza sistemaren zuloa tapatzeko nahikoa baliabide ez duenean prestamo bat eskatzen du gure izenean eta diruaren itzulpenaren arduradun egiten gaitu ba, gizartea kargatuz, e, gizartea ikargatu zaio kontroli gabeko espekulazio honek eragin duen zulo hori. Bestalde, ba, mai hurrek eh, esan zuen bankuak erreskatatuak ez, en, paituak izan behar luketela, eta en, erreskate hau ego euskal herritarrek eh, gure bide propio egin behar dugula erakusten duen arrazoi bat gehiago dala e, Xavier Mikel Errekondok e, eh, Islandiako kasua aipatuzun eredu moduan, eta, bueno, Patxi Lopezek ere egin du honen arira, esan du e, gaizki kudeatutako bankuetan diru publikoa sartzen ba, ba, jakin beharko dala zergatik nola eta zertarako hilten den, Eta, bueno, azkenik aipatzeko, ba, elatik e, txiki muñozek esantzun, e, eh, honek langabezi eta murrizketa gehiago besterik ez dula ekarriko. Bueno, ba, erreskatearen kontuak, eta Ipar Euskal Herrian, haute bigarren itzulia aste honetan. Maiori da, eh, lehenengo itzulia izan zen, aurrenengo, oi, aurreko igandean, En, eta parte hartzeak bera egin badu ere, ba, Euskal Herria bai koalizioak en, gora egin du boska kopuruan, eta hirugarren indar politiko izatea lortu Ipar Euskal Herrian, ba, legebiltzareko hautezkundetako lehenengo itzuli horretan. Ba, bigarrengoako kanpuan geratuta beraz, ba, azte azkenen egin zuten e, agerraldia, esan ez, diotela inongo kontsignarik emango euren militantei, eskertiar eta bertuale gisa eskuina eta eskerra berizten dituztela nabarmen ba, sozialisten politikarekiko duten konfiantza, pala edo konfiantza eskasak e, behartu omen ditu erabaki aguartzera. En, azaldu zuten ba, jende arte proiektuaren aletik <clears throat> eta Euskal Herriko Euskal Herriari da gaiei begira, ba, amildegi badago UMP-ren proiektuaren eta ba, eurenen artean, eta, bueno, antzaren desagerpenean izan dako erantzunkizuna ere azpimarratu zuten, mhm. baina en eskuinaren aurka ezin daitekela boskatu ezin zuten, ba, PSren erru zaintzu zen Euskal Herriaren zat, e, garai garrantzitsuenak direnei ukazioakin bakarrik erantzuten diotelako hauek ere, eta bueno, horregatik en, Ipar Euskal Herriko instituzia euskera eta gatazka politikoa eta HT proiektua da bigarren itzuliko kanpainan ba, presente egoteko edo ba, mm, e, eh, galdek eta itxi bat elarazi diete ba, bigarren, bigarren itzuli hortan parte hartu behar duten alderri sozialistai eta eta moden zentristai. En, ara, atzo iritsi zian hain zuzen lehenengo erantzunak, e, alderri sozialistako kapdebilek eta lusek e, pertsonalki erantzun diote Euskal Herria bairen galdetegiari, baino ez en, alderdi kide peseko alderdi kide gisa. E, kapdebilek esan du, aukeratua da, e, enpresoen kolektibarekin hitz egiteko interlokutoreak topatzera en, dela, baita antzaren kasua aztertzeko komisioa sortzera ere, baina ez adibidez, adibidez ba, HT-ari buruzko galdeketa egitea. Eta partidu berdineko aluxeken berriz, ba, bai esko eman dio adibidez, ba, Hten galdeketa honi. Beraz, ba, bueno, e, kontra esanak partidu berean, e, ikusi berko da, igande honetan, ba, ze, ze maitza dauden Ipar Euskal Herrian. Ze gertatzen den. Eta aurreko igandera joango gara berriz, eh, EH Bildu aurkeztu zutelako? Bai hori da, den, Euskal Herria bai aipatu dugu, eta egualdean ba, Euskal Herria Bildu koalizio aurkeztu da, e, lako gobernurako hauteskundei begira, ba, oraindik e, fetxarik ez daukagun hauteskunde hori begira, E, Neskerra hartzalea aralar eta alternatiba biltzen ditu koalizionek, Eta e, bizi dugun momentu historikoaren aurrean gobernuaren inmobilismoa salatzen dutenen erreferente bihurtu nahi duela esan dute. E, Espainiako Kongresurako aurkeztutako amaiur koalizioan elkartu tako lau alderdi hauek egin dute bat, beraz, berri do. Eta e, eh, uda lautezkunetara orkestutako bilduren estetika berde hori berreskuratu dute berriz e, Donostiako Eureka Zientzia Museoan egin zuten ekitaldia eta bertan koalizioak ba bueno, be, konpromesu batzuk hartu ditula saldu zuen konpromesu hauek eh e bildu.net atarian daude ikusgai baina bueno e, aipatuko ditugu hola gainetik e, Euskal Herrian autodeterminazioa eta emantzipazioa babesten dute eta bake prozesu eta konponbide demokratikoak E, honetan ba, bat egiten dute Gernikako akordioakin eta aieteko adirazpenakin. Eta, e, bueno, aipatzen dira baita, demokrazia zuzena, parte hartzailea eta herri boterea, eredu bidezko eta ekologikoa, euskaluntzea, feminismoa, internazionalismoa eta, bueno, arrazakeria eta xenofobiaren aurkako jarrera baita ere. Talde bat e, aurkeztu eta beste bat desegin tamalez, hane? Bai, hori da, bueno, tamales edo <laughs> bere bidea bai. en, puntu batera iritsi da, gaurre argitaratze dugu garan en, segi gazte erakunda ba, bere jarduna ustea erabaki dula. E, 2000 batean sortu zan segi, aika eta jarraien oinordeko, eta bueno, egungo fase politikoan Euskal Herrian eta gazteriaren arazoei erantzuteko tresna ba, agortuta dagola ebatzi dute, E, hausnarketa e, luze baten ondoren, e, naturaltasunez iritsi den zerbait izan dela marratu dute, eta balantza egiterak orduan balorpenak eta hankasartzeak egon hartu dituzte, honela balorpen nagusienetako bezala jo dute gazteriari bestelako balio batzuk helaraztea, elkarlanak ematen dituenak batez ere, ba, elkartasuna, usolana, errespetua, eta bestalde e, militanteen formakuntza politikoa ere albidatu duela zimarratu duten, eta independentzia eta sozialismoaren proiektua sendotzeko lanen artean ba, topaguneak eta gazte martxak ere aipatzen dituzte. Mhm. E, naukerren artean aitortu dute azken amerkan jendartea eta gazteria era ba, asko aldatu dela eta igual ba, ez dutela asmatu e, lan egiteko erak eta funtzionamentuak egokitzen. Eta, bueno, aipatzen dute baita jardun horretan eh, errepresioak izan duen papera, e, erantzun dinamikara mugatzea suposatu duena, eta, e, bueno, batez ere, ba, ego euskal herrian segi ilegal konsideratu zenetik. Eta gaineratze du baita, ba, egun espetxean eta erbestean dauden kideekin, ba ere saiatu direla mhm. eztabai da partekatzen. En, bukatu da segi baino esaten esan du ja etxean beintzat ez dira geldituko eta ba azken ekitaldi nazionala itsasun egingo dute ba ekainaren 24ean. Eta gaurkoz bukatzeko ane azken arrok jaialdia aipatu nahi duzu. Bai, hori da. E, atzo atzo abiatu zen Gasteizko Menizabalako jaialdi honen eh, edizio berri bat, estatus quo talde veterano eta mitikoa izan zen e, atzo eta gaur eta bihar ba izango dira kontzertuak, gaur, eh, gaur justu ba bi euskal bandek e, zabalduko dute arratsaldea, e, Willis Drummond baion izango dira taularatzen lehenak, e, ondoren Lisabon txanda izango da, eta gaurko izarra, eh, bueno, zerbait esateagatik, eh, osio osborne izango da, ze, bueno, zerbait esateagatik izaten ez, iaz ere izan zen gazte izen osio osborne, eta nahiko itxura kaskarra eman zuen, eh, ikusi berko gaur zegoeratan igotzen den taula gaina. Eta, ba, bi harberriz, ba, elainer eskainer talde historikoa izango da gazte izen, hauek dira, ba, en eh, Sweet Alabama kanta ezagun zein polemikoan egileak, e, rock ordezkari nagusiak, eta, bueno, hoiek zango dira talde nagusiak edo, baina, bueno, bada zer aukeratua. Eta e, bukatu horretik nahi nuke aipatu bai. baita, ba, beste, biharko beste itzordu nagusi bat iruñan izango ala, mhm. e, eh, Nafarra bizirik ekimena kantolatuta, e, goizetik abiatuko da bai animazioa, e, zezen plazan azoka janedana eta herribaskaria eta izango dira, eta arratzaldeko boskerritan Euskal Herriko Martxa Nazionala egingo da, e, Antonio Parketik abiatuta gaztelu plazara ino. Eta, bueno, jaialdia gero zezen plazan jarraituko du, kontzertuekin, e, bertan izango dira barrikada, zutagar, bendeta eta goien etxe anaia. Beraz, ez da espertzerik aste honetan ere euskal herrian. Non da, bai. Oi da. Ba, bueno, ane, arruti eskerrik asko, gaur ere gurekin izateatikan, gara bai, bai. egunkaritikan. Eta, bueno, ez dakigu hemen dikiru astetara egongo garen, edo porrak izan, emango dizkizugun, edo ikusiko dugu. Baina, bueno, bueno ba, egongo gara. <laughs> Eskerrik asko, ane. Gero arte. Euskal Herriarizo gara egunkariaren eskutik.